ikaze n'igwanyu mwebwe mwese muri ko muratega amatwi muri kino kiganiro guke nk'uko mumaze kubimenyera ikiganiro guke ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe population media center pmc eh, ifashe umugongo n'umuryango w'ibihugu byunze ubumwe bwa buraya union europeyene eh, guke ni ikiganiro kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro oh, vyagiye birakorwa biriko biratunganywa eh, mu mugambi resilience uwo mugambi nawo ukaba ugizwe n'ibisata bitatu bikuru bikuru igisata uh, citaho amagara y'abantu uh, ciswe twite amagara na n'igisata kigira kabiri tubeho neza ico kikaba uh, citayeho cyane cyane ibijanye no kugwiza umwimbo harimo gufungura neza eka ndetse no gutsimbataza ikibano cyiza mu gisata cya gatatu akaba ari umuco w'iterambere ico naco kikaba cyitaho amasoko ntanganguvu harimo no guteza imbere ibijyanye ubwo buryo bwashowe no kuronswa bigasozwa n'imiryango mito mito ariko uh, mu buryo uh, bugereranye aho naho nyene n'imiryango itandukanye yo mu ntara za makamba za rutana uh, na za ruyigi bashoboye kuronswa iyo ngabire tubibutse yuko ibyo bikorwa byose byakozwe ah, bifashe mu mugongo n'umuryango wunze ubumwe bwa buraya uniyo europeyene mu mugambi bise resilience ah, nk'uko mumenyereye muri kino kiganiro turabashikana mu ntara zitandukanye ah, mugenzi wacu jean paul nicyo ndindiriye akaba yaraganiriye na bamwe mu baronkeje iyo misarani turaza kumva abarongoye amashanyarazi mashure bushimisha bwifashishije bugizwe n'amasuka ibitenge amatara yaka imishwara y'izuba imipira yo kwambara eka n'ibindi nuko rero inimero mwe murazifata ni mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu majana na mirongo itatu na gatatu canke mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu majana na mirongo itatu na gatatu mushobora kutwakura cyangwa mukandika ubutumwa bugufi magufi ariko abagira amahirwe imbere y'abandi n'abashoboye kwakura nuko rero kuri miko mukaba muri kumwe na jewe pacifique cubahiro mu turaza kwinjira mu idonido rya kino kiganiro ndababwira yuko umutumire wacu aza kuba umushinga ntahe frederic ntagunama akaba ari umuhanuzi mu by'ubuhinga mu gisata tubeho neza niwaza kutuganira neza na neza iby'uwo mugambi mukanya turinjira mu idonido rya kino kiganiro mwebwe mwese muri ko muradukurikira abasubiye kubaha ikaze muri kino kiganiro shikiranaguke duha ikaze umutumire wacu frederic nagunama akaba ari umuhanuzi mu by'ubuhinga mu mugambi tubeho neza kaze mu kiganiro cy'uno munsi eh, murakoze cyane kuba mwantumiye kuza muri iki kiganiro hanyuma ndiyumvira yuko ibyo muza kumbaza nza kuronka inyishu zitomoye kandi zifasha abatwumviriza kugira ngo uh, bamenye neza icyo kiganiro tugiye kugirana umugambi tubeho neza mwarakoze imigambi itandukanye mukoranye n'amashyirahamwe atandukanye umugambi wiyaguye resiliyanse uh, muri iyo migambi rero hariho umwe washoboye kuronsa uh, ati ubuzu bwa sugumwe bwa kijyambere bwubatse ku bundi buryo mwise ekosani mwashobora kudusigurira gutegura neza ubwo buhinga bushasha mwazanye muri uwo mugambi ekosone eh, si ukuvuga ko ari ubuhinga bushasha cyane mugabo ni ubuhinga bwari busanzweho mugabo bufise icyo eh, butandukaniye n'ibindi Eh, muri ubwo buhinga batandukanya umwanda mukuru n'umwanda mutoyi hanyuma ibyo iryoye bikazofasha mu nyuma kugira ngo bashobore kubikoresha mu gutabira imirima mutubwira muri rusange ahakorewe uwo mugambi eh, uwo mugambi mu bisanzwe eh, uwo mugambi wa ekosane uri mu mugambi wagutse werekeye isuku n'isukura hanyuma utwo ni duto duto hanyuma muri utwo tuzu twa sugumwe rusange niho nk'uko nabivuze hariho ako kitwa ekosani hanyuma rero Eh, muri uwo mugambi eh, tubeho neza eh, ukorera mu ma ukorerwa mu maporoje novuga menshi mugabo hariho poroje imwe ariyo yakoze cyane cyane kuri ubwo buhinga bwa ekosani iyo poroje nayo ni poroje ishyirwa mu ngiro n'ishyirahamwe ryitwa kuruwa ruje mugabo eh, icyo nakongera ko nuko izo kuruwa ruje hariho eh, poroje twitwa twita ya kuruwa ruje esipanyol eh, yaba muri esipanye na kuruwa ruje y'ababiri ayo ni amaporoje abiri mugabo yose akorana na kuruwa ruje y'uburundi hanyuma muri ayo maporoje rero ubwo buhinga bwa ekosane barabukora cyane rwose eh, iyo misarani nk'uko nabivuze ifasha gutandukanya umwanda mukuru n'umwanda mutoyi hanyuma umwanda mutoyi ujya mu ma mu bintu by'amabido eh, bakawutorokaniriza mu mabido hanyuma muri ayo mabido uja hanyuma hoho eh, birafata umwanya munini kugira ngo aho bijya muri icyo kinogo bijyamo wuzure muga umaze kuzura urashobora baca baku nayo icone kiba kiri mu bintu novuga ko ari nk'ibibido binini cyane rwose muga bimaze kuzura eh, barabikurayo hanyuma bakabibika ahantu nk'umwaka wose imbere y'uko ushobora kuwukoresha ni kubera iki barindira umwanya muremure no kugira ngo eh, ubanze uhore eh, ubore hanyuma umaze guhora imigera myinshi y'indwara zishobora kuba zirimo iba yamaze gupfa hanyuma rero umuntu arashobora guca awukoresha rero mu mirima akawukoresha ingene ibyo byose byokorwa neza si cyo cyarihogwa nyamukuru ino munsi murize murize yuko abantu bariko barikora neza hejuru y'amabanga yandi basanganye eh, urumva aho ayo mashuri bubatse ko ayo matuwarete kosane eh, nayabaye novuga yatowe bafatanije n'intwaro be n'abatwara amashuri hanyuma rero bakagira bati iri shuri turabona ko ari ryo rya mbere riri mu ya mbere akeneye inyubako nk'izo hanyuma rero bamaze kuzubaka barashyiraho na komite komite y'ishuri igizwe n'abarimu na deregiteri be n'abanyeshuri abaserukira abanyeshuri abo oye bakaca baheza bakawumvikana ingene bazoja barakora gukorera ayo matuwarete kugira ngo agume ameze neza kuko eh, ni inyubako zizimbye nziza zizimbye naho ari izo kwihereramwo hanyuma eh, ni ukuvuga yuko ishuri yironse iteza kuyibungabunga cyane rwose kandi noneho nta nkeka ko bazozibungabunga kuko eh, zabakuye habi nk'abayaronse amashuri yaronse usanga ayo matuwarete yabakuye habi kuko eh, kenshi na kenshi usanga bari bafise udutuwarete twashaje tumeze nabi eh, cyangwa ugasanga abanyeshuri kuko usanga ari benshi mu mashuri hari aho usanga ari amajana atanu igihumbi usanga bahora barajya mu ishyamba aho naho eh, urumva yuko hataba hameze neza abana bashobora kuhandurira indwara nyinshi cyane nuko rero murabyumvise none mutumire wacu frederic ntagunama akaba ari umuhanuzi mu by'ubuhinga mu gisata turiho neza igisata eh, hakorewemo imigambi myinshi harimo n'umugambi ekosane nari nabibabwiye mu ntango za kino kiganiro mugenzi wacu jean paul nicyo ndindiriye akadushikana aza kudushikana mu ntara niyongere nterwa none mutubwira ingorane mwari mufise nk'abanyeshuri imbere y'uko bubaka zino twarete mwajahe byari bimeze gute ko muri benshi cyane kare nyine bamwe bajya mu bisanze kubera ubukene nyine bw'aho bituma ugasanga ni ubunogo bukeyi n'abanyeshuri ari benshi usanga barahuriye ari nka cumi umva ni ukuvuga bamwe baca bajya mu mashyamba abandi eh, mu ishuri ryanyu rikikujwe n'amashyamba menshi ibiti bitandukanye hari abana barenga amajyana atandatu uva yuko rero umuntu ahaca yasanga ahonyura mu mazirantoki gusa eee eh, yaca mu mazirantoki nyine n'indwara wasanga ari nyinshi ubwo abana ntibagwara cyane kubera barituma aha ubuzu bwa sugumwe bwabigenewe ubu haraboneka ubu turashima nyine mu bisanzu ubu harabona kare warabura n'aho uca n'aho waba uragiye nk'ibitungwa hama hasa nabi isazi ngira zaba ari nyinshi urenganye uwurenganye eh. wo nta muntu ukuyumva eee eh, yarawumva nyine urabona ko ari no kwibarabara wumva wagendurana ukigwa nyine mu bw'ubu haratekanye hmm. ubu bararose ubutu bwa sugumwe usukuye neza turashimiye kubera ishyirahamwe rya croix rouge kandi n'ibyuzuye tugatangura kuvidura tuzotabiza n'umwimbu uzokwiyongera baraje barabona ingorane dufise bashara batwemera ko bazotubakira ayo matwarete agezweho ntitwari bwayabone na hamwe murayabona Eme eh, ntaho twari bwayabone. Ndabona amatwarete ashajije naya meza cyane. Eh, Udutwarete twiza gose nuko bata bariko baratwumviriza batatubona. Ndabona ino amatwarete atari make nina yatari make reka uvyivugira. Mhm. Yego bamaze kubona ingorane dufise baciye batwemera yuko bazotwubakira aya matwarete. Baravye igitigiri cy'abanyeshuri dufise. Mm. basha batwubakira aya matwarete ibroke zibiri hari ibroke iyi y'abahungu ifise ubwumba indwi n'iyi broke y'abakobwa ifise ubwumba indwi mm. bamwe bose bajya ahabo murabona twaragize n'uru ruzitiro kugira ngo dutandukanye abahungu bajye ukwabo abakobwa bajye ukwabo mm. Mm. ndabona birananditse ko gukaraba n'amazi meza n'isabuni n'ingendo isanzwe eh, ikiza ubuzima eh, kandi ndabona bahanditse ko abahungu iki gice cyo ngaha nahariya ndabona abigeme barazitandukanije zose rero ni cumi na zine yego ni cumi na zine abahungu bafise ubwumba indwi abakobwa ubwumba indwi ndabona buranazibiye neza imiryango itukura myiza bubakishije amatafari ahiye buranadogije isima biratandukanye rwose na ziriya mwarimu yego aya matwarete ni umwana w'ikimuga arashobora kuyazamo kuko murabona hajya arashobora kuronka ukuntu aduga ah, adashiye ku izi hajya arashobora kuronka ukuntu aduga agashika mu ya twarete yego mm. kuva muyaronka none akarusho kabaye akanya kuva tuyaronka akarusho karabayeho kuko dutanze ujya mwanya w’ubukina mu minota cumi n'itanu abana bose barashikirwa nta ugenda adashikiriwe cyangwa ngo acererwe kandi turabona yuko abana baryoherwa baje mw'aya matwarete ni amatwarete meza y'isuku ashobora kwicara akabona ati aha ah, nicaye neza nta ngorane ngira hanyuma tugashaka turabya igiterwa tuvanza n'amazi hanyuma tukajya turuhira impande y'igiterwa hmm. yego ni ukuvuga yuko rero ha y'uko eh, tuno tuzu twasuga umwe mwaronkejwe na kuruwa ruje mu mugambi eh, tubeho neza ha y'uko rero byagabanije abana bituma mu bisanze bituma bigabanya eh, ubwoba bw'uko hoba indwara z'ibyaduka zifatiye ku isuku rike muravuga muti bizobafasha no kugwiza umwimbo yego bizodufasha kuronka umwimbo kuko dusanzwe dufise imirima turafise amaparaseri bushika nka butanu hamwe turaharima ibigori ahandi tukaharima ibiharage ahandi tukaharima uburo ahandi tukaharima n'ibiraya mm. yego hariho naho dutera ibitoke mm-hmm. yego umwimbo uriho n'akawa turagafise umva rero muba mukeneye muba mukeneye amase bashe twe dukeneye amase kuko abana nibo bazana amase twayabatuma muhira eh. bakayavana muhira ah, bamwe bamwe ugasanga abavyeyi bayingorana bababwira ati ntimutwara hariya natwe turayakeneye eh. ariko ubu ntibizosubira eh, hanya mwahora mutuma abana amase muhira yego amase twatabiza twayavana bayavana muhira kiretse angeri twavanza gusa bamwe rero abavyeyi bati natwe turabuzayo dutabiza cyari kibumva hari hari hari ikibazo iyo tumaze kuronka tuzogurisha hanyuma dushe tugura ayo mase twari dukenye umwanya tutararonka umwavu uvuye mu mazira ntoke kuko byuzura bitebye hmm. yego ni ukuvuga yuko rero ngaha tubwira ingene bikora rero amatwarete eh. amatwarete bagiye mu matwarete umwandura uritandukanya mhm. amasobe akajya ukwayo umwanda mukuru ugaca ujya mu kanogo amasobe nayo akajya mu kantu kasha kayamanutsa mu dutwiyo eh. hanyuma rero um, umwana agiye mu itwarete aragenda twarasizeyo utunyota avuye mu itwarete aca asigayeyo akanyota agashyirayo kugira ngo uwo mwanda ushobore kumera neza kandi hareke kunuka eh, ndabona ndabona ngaho iyo ndobo iri hanze ngaho n'akagakarato birimo um, burimo um-, um-, iminyota iyo minyota rero ngo ifashike niyo bigenda gute iyo minyota niyo bakoresha hmm. umwana avuye mitwarete ashyira mu munyota kugira hamere hareke kunuka kandi turi ko turagira isuku hmm. ntidukoresha amazi aya matwarete kirazira yuko dusukamo amazi hmm. turiko turagira isuku aho umwana aba yononye mu mbavu bamemeraho utwo tunyota bagaca bakubuza agakubuzo bigaca bija mu itwarete mu nyuma rero eh, umva mumaze iminsi rero eh, muvidura iyo mikoyo muzokuramo mu nyuma rero nihagera eh, n'uwo mwanda mukuru yego ubu kuri iyi yanyu rero igiye kuronka umwavu mwinshi bashe turabyiteze cyane imwe eh, muzoyikoresha ngangira ngo iyindi muyigurishe bashe tuzoyikoresha kuko ubugumba ni bwinshi tuzoronka mwinshi tuzoyikoresha iyindi dusha tuyigurisha eka nyene na nabene igihugu baramaze kuza kuraba ko ko twamaze kuronka kuko uyu mwavu basanzwe bawukoresha mu mihana bakoresheje amatwarete y'iwabo none babona yuko nabo nyene baronka karusha no munsi tukaba turiko tuganira ku bikorwa byakozwe mu mugambi resilience mu gisata uh, tubeho aho muri ico gisata habayeho gutunganywa no gushira mu ngiro umugambi ah, wo uh, gugwiragiza ah, ubuzu bwa sugumwe bwa kijambere bwiswe ekosan uh, mwagiye muravyumva inyuma yukumva intangamarara y'umutumire wacu Fred Frederic Ntagunama twabashikanye ah, mu ntara ya Rutana aho mwumvise abanyeshuri ngene bashima eka ndetse n'umuyobozi w'ishuri shingiro rya Nyanza muri komine ya Musongati mu ntara ya Rutana tugaruke ngaha muri studio rero tuganira n'umutumire wacu aho muri ubwo buryo bwa ekosane batashinze imbere gusa ibibanza byama n'abanyeshuri cyangwa abantu benshi nko ku mavuriro cyangwa ku masoko ariko no mu mihana barashoboye kubaronsa ah, ayo matoyota ya kijambere ariko ageranye hanyuma umwanda mutoyi nahone ukacuja utumbera ahantu bateguye hari nk'akabido gatoyi hanyuma umwanda mukuru nawone ukajya muri icyo kinogo mugabo ntibishobore gucangana hanyuma rero umwanda mutoya umaze kuzura akabido na kone urashobora barakabika eh, hagahera nk'ukwezi imbere yo gukoresha mu mirima ko gatanga ya azote navuga cacu nyunyu cyitwa azote hanyuma eh, umwanda mukuru nawone eh, umaze kugwira barashobora kuca bafuka icyo kinogo hanyuma bakazorindira umwaka kugira ngo bashobore gukuramwo iyo ayo ma uwo mukuru uba bamaze kuba amase hanyuma mugabo muri nyamwanya bakaca bimurira uh, tuwarete ahandi kugira ngo babandanye bazikoresha nuko rero mu mashyirahamwe yafashije agashyira mu ngiro uwo mugambi hariho croix rouge eh, esipanyole eh, croix rouge ya mukabigo cya Espagne eh, ariko ikaba yarafatakanije na croix rouge y'u Burundi aho muri iyo ntara umushinga ntahe Lambert ahagarariye turetse ngaha muri Ekofo nyanza twubatswe hehe na hehe aho mwagiye murakorera ubu bwoko bw'aya matuwarete atandukanye umwanda muto n'umwanda mukuru twabwubatse mu makomine abiri ni aha kuri Ekofo nyanza no kuri ekofo rutare muri komine giharo eh, ayandi matwarete twubatse ni twayubatse kuri ekofo gakome aha muri komine musongati nyine eh, duca tuyubaka no muri ekofo bayaga muri komine giharo eh, ayo twubatse kuri ekofo gakome na ekofo bayaga kwa latrine conventionnelle mu gihe yatubatse kuri ekofo nyanza na ekofo rutare ayo twita amalatrine ecologique aya asepara Eh, atandukanya umwanda muto n'umwanda mukuru ni ukuvuga yuko rero mm, ku bwanyu akarusho kabaye akahe murabye ingene mubasanze mu akarusho ka mbere nk'uko mwabyiboneye ngaha turi ekofo turi kuri ekofo nyanza murabona yuko eh, aho abana bari basanzwe bituma ari ahantu hatari hashemeye cyane ariko murabona yuko hariho ubudasa izi nyubakwa twabubakiye ni inyubakwa nziza cyane rwose murabona yuko n'abana baje kwituma baza bafise akanyamuneza kuko bazi yuko bagiye ahantu hatekanye hameze neza mm. ego eh, ibitigiri banashaka imbere y'uko tuza kubaka inyubako nka bene izi tubanza gukorana n'ubuyobozi bw'indero mu ntara hanyuma baraduhereza ibitigiri by'amashuri aba afise ibibazo by'utuzu twa sugumwe mm. gusumba ayandi amashuri rero yaciye azi imbere yari eh, nka muri musongati yaciye ibaye ekofo nyanza niyo ekofo gakome igiharo naho yabaye ekofo eh, babayaga na ekofo rutare eh, mu ntango twari twifuza nuko twokubaka n'izindi n'ubundi buzu bwa sugumwe ku yandi mashuri bari baduhaye mugabo uburyo bwari bwatanzwe na umugambi tubeho neza ntibwaheza ngo butume aya mabuzu bwa sugumwe bwubakwa iyo babishoboka rero ndabona n'umugambi mwiza cyane ni hamwe uburyo cyangwa umugambi waheze amashuri nka yose yarakwiye amatwa tuwarete nk'aya kuko ikibazo cy'amashuri agenda agendagendera ino henshi usanga hari ikibazo cy'utuzu tuhasuguma abana barenga amajyana ku dutoboro nk'umunani ni ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane rwose kuko eh, twebwe abarongoye amashuri atandukanye yo muri eh, iyi ntara ya rutana baba batwituye badusaba ko twoja kububakira ahandi bakatubwira yuko no gusiduka usanga yaranasidutse hamwe bituma mu misanze ahandi naho bapfa kujya mu ma, ma, mu buzu bwa sugumwe bushobora gusiduka kubasidukira ku mwanya wose umva ni ikibazo gikomeye cyane ayandi mashirahamwe eh, kumbura akorera muri ino ntara tuyatera akamo kuko bo kwijukira kwijukira kujya barubaka ubuzu bwa sugumwe kuko ari nkenerwa cyane gose hanyuma ku bumwe bwa buraya eh, bari bwatanze uburyo kugira ngo izi nyubako z'isuku zubakwe eh, tubatera akamo tuvuga tuti ntibahejeje ko murumva yuko hakiri ayandi mashuri kandi menshi akeneye ubuzu bwa sugumwe bumeze neza nuko rero uyu akaba yari Lambert muri kino kiganiro guke tukaba dutegekanya ibi ibibazo tubabaza ibyo bibazo ababyishura bakabyishura baciye ku murongo wa telefone mu gutelefona canke mu kwandika ubutumwa bugufi bashobora mushobora kutwandikira kuri cyangwa gutwakura kuri mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu canke mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu majana icyenda icyenda na mirongo itatu na gatatu ah, umuntu abe arabibutsa nakababwira ibyo bibazo ah, ni ibibazo bitanu ikibazo cya mbere ah, turifuza kumenya intara ni komine eh, mugenzi wacu jean paul ndindiriye yagendeye eh, abari kubarumviriza kino kiganiro bakaba bashoboye eh, kuhumva ah, mm, turababaza kandi iyi muvuge ishyirahamwe ryashyize mu ngiro oh, umugambi ekosane mu ntara ya rutana ikibazo cya gatatu oh, mwotubwira intara buri zibiri zafashijwe n'umugambi ekosane ikibazo cya kane eh, umugambi ekosane wakorewe mu gisata ikihe mu bisata tubeho neza twiteho amagara eh, cyangwa umuco w'iterambere ikibazo cya gatanu muratubwira ishyirahamwe ryafashe mu mugongo mu by'uburyo umugambi resilience nuko rero mushobora kutwakura kuri mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo ine na zitatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu canke mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu majyana icyenda na mirongo itatu na gatatu rwanda na kino kiganiro shikira naguke nabwiye yuko turi kumwe n'umutumire frederic nagunama akaba ari umuhanuzi mu by'ubuhinga mu gisata tubeho neza akaba ari karatubwira ingene bafashije mu mugambi ekosan eh, muri kano kanya rero ah, tubana na kino kiganiro ah, atubwira cyane cyane ibiharuro mu byakozwe muri uwo mugambi vuga yuko ubu uye ama ama projet yaraheze ariko aya nyuma urumva za projet zibiri za Croix Rouge eh, iya mbere yarugaye yarahejeje mugabo iya kabiri nayo iheza muri uku kwezi kwa gatandatu urumva uh, byaramaze gukorwa eh, ibimaze gukorwa rero eh, navuga ko iyo poroje ya mbere yakoze imisarani ishika ibihumbi mu ngo mu dusarane duto duto dushika hafi ibihumbi bitatu iyo poroje ya mbere iya kabiri eh, rumba ntirugara ntibaratorokanya neza ibiharuro mugabo na hone barateguye mwagiye muhanura iki bene kuronswa iyo ngabire kugira ibabere akamaro eh, cyane cyane impanuro nta mpanuro nyinshi tubaha bahinyigisha kabereka yuko ubwo buzu bwa sugumwe baburonse babushaka kandi koko ababuronse urabona yuko babyishimiye cyane cyane cyane yuko bufise ari ari ubusarani butuma haba isuku ryinshi cyane hanyuma n'ibyo baheze neza bagakoza uwo mwanda yaba uwo mwanda mukuru cyangwa umwanda mutoya bitahora biba urumva rero babona yuko hari inyungu bashobora kuronka mu gukoresha udusarani nk'utwo nta yindi nyigisho nta bindi zindi mpanuro umuntu arinda kubaha ni gupfa kubabwira yuko bateza kubibungabunga mugana nabone baca babibona nuko rero umushinga nawe Frederic ntagunama twitabye muri kino kiganiro tugushimire nayo abishyuye bagatanga inyishyu nziza udushimwe tugizwe n'ibitenge ah, amasuka ah, amatara akoresha imishahara y'izuba imipira yo kwambara n'ibindi mukaba mubironsa biciye mu kwishyura neza mwotubwira ikibazo cya gatatu mwotubwira intara zibiri eh, zashikiriwe n'umugambi ekosane ikibazo cya kane umugambi ekosane wakozwe mu gisata ikihe muri bino bisata bitatu twiteho amagara tubeho neza umuco w'iterambere muri ibyo bisata bitatu umugambi ekosane wakozwe mu gisata ikihe ikibazo cya gatanu niriheshyira hamwe rifata umugongo Eh, kumana Elvis akaba atoye ikibazo cya eh, kane turabandanyiraho n'ibindi bibazo mushobora kutwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu majana na mirongo itatu na gatatu canke mirongo itandatu ekosane mu ntara ya rutana ikibazo cya gatatu mutubwire nibura buri ntara zibiri eh, zaronkeje umugambi ekosane turafise munyanyi ku murongo alo mu idondore mutubwira muri n'ikibazo mwishura mu rya tere mhm. bagahasha ubutatu mbere umuntu wese amakuru akaba yagendeye muri komine mu twongati intara murafita viyatere ukaba utoye ikibazo ni komine ya musongati mu ntara ya rutana mm-hmm. turabandanya mu bibazo bi tanu bibiri biza byamaze kwishurwa ikibazo mu bibazo bisigaye mu tubwire ishyirahamwe ryashyize mu ngiro umugambi ekosane ah, mu ntara ya rutana ikibazo cya gatatu mutubwire intara zibiri zaronkeje umugambi ekosane mu kibazo cya gatanu ariko ndi kumvuga ibibazo bitarishurwa akaba atubaza eh, ishyirahamwe ryafashe mu mugongo mu by'uburyo umugambi resilience ikibazo cya gatatu muratubwira ni buri buri ntara zibiri zaronkejwe umugambi ekosane ikibazo cya gatanu muratubwira ishyirahamwe uh, rifata umugongo mu by'uburyo umugambi uri mu bisata bitatu twiteho amagara tubeho neza hamwe n'umuco w'iterambere turafise umunywanyi ku murongo alo eh, wovuga neza twakumva utwakuye uri hehe gigwa mhm, ko uduha inyishu inyishu twabajije ati ni izihe ntara zibiri zaronkeje umugambi ekosani eh, ibaza ko ari rutana na makamba urakoze cyane ikibazo yagitoye turabandanya rero na kino kiganiro twakira abariko baraduhamagara kuri mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana na mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana na mirongo itatu na gatatu ariko w'imana dufashe mu bw'ibyuma kubaza kwakura tukaba dusigaranye ibibazo bibiri eh, n'irihe shyirahamwe riko rishyira ryashyize mu ngiro umugambi ekosane mu ntara ya rutana ikibazo cya gatanu mwo tubwira ah, ishyirahamwe riko rirafata umugongo mu by'uburyo umugambi resilience umugambi resilience ugizwe n'ibisata bitatu tubeho neza twiteho amagara ah, hamwe n'umuco w'iterambere nuko rero turiko turasozera kino kiganiro mushaka kutwakora kuri mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na gatatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu dusoze hano kino kiganiro guke twibutsa aba twakuye ko tuzobahamagara bakaronka udushimwe twabo ah, mu kibazo kimwe gisigaye turaza gusesangura mu butumwa bugufi kubaza kuba barungitse ku manimero twagiye turababwira ino munsi tukaba twari ko turaganira ku byakozwe mu gisata tubeho neza mu mugambi ekosane umugambi wo gukwiragiza kongera ubuzu bwa sugumwe ku mashure ku mavuriro mu masoko ah, mu ntumbero yo gushobora ah, kuronsa aho kwituma heza kandi ah, bagashobora no kuhakura umwavu twahuje burundi mu ntara ya rutana dushimire Eric uwimana dufashije mu by'ubuhinga dushime n'abagiye badagira icyo bashikirije muri kino kiganiro eka ndetse n'abatwakuye ah, mu kugira bishyitorere udushimwe biciye mu kwishyura neza ibibazo twabajije ah, Pacifique Cubahiro ni jewe nari kuri mikro ku izina rya Population Media Center muri kino kiganiro shikirana guke gifashe umugongo n'umujyango w'ibigo byunze ubumwe bwa buraya mu mugambi Resilience aho muri mubandanye uh, eh, mukurikira ibiganiro ku radio yanyu Shikirana guke